Va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan kishilar kimlar? Biz bu ikkita sifatni avvalda Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan kishilardan boshlaymiz. Chunki kishi yomonlikdan saqlanmaguncha yaxshilikni qila olmaydi. Undan tashqari, yaxshilik qilishlikdan ilgari yomonlikdan saqlanmoqligi kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlar qaysiki, biz undan saqlanmoqligimiz kerak va Alloh subhanahu va taoloning yomon ko'rishligidan saqlangan bo'lamiz. Albatta, bu sifatlarning yaxshi yomon bo'lishligi kishilarning o'lchovida bo'lishligi kerak emas. Bironta bir yer yuzidagi kishi o'zini yomon demaydi. va o'zini yomonlik qilayotgan kishi deb bilmaydi. Va o'zini Alloh yomon ko'rgan kishi demaydi, modomiki Allohga ishongan bo'lsa. Lekin o'zi Alloh yomon ko'rgan kishi emasman deb turib, Alloh yomon ko'rgan kishilardan bo'lishligi mumkin. Shuning uchun biz bu o'lchovni o'zimizning tarozimiz bilan o'lchamasligimiz kerak. Balki Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlar qaysi ekanligidan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Imom Buxoriy Abdulloh ibn Abbos sen rivayet kıladılar ki Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kıldılar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki abghadun nasi ilallahi salasa mulhidun fil haram ve mubtaghin fil islami sunnetel cahiliye ve talibu demimri'in bi gayri hakkin liyuhriqa demahu Odamlarning Allohga yomon ko'rilgani 3 qismdir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Birinchisi haramda ilhaq qiluvchi, ya'ni haramda toyiluvchi, Allohni qilma degan narsasini qiluvchi va qil degan narsasini qilmovchi kishi. Haram Alloh subhanahu va taolo ning eng muqaddas qilgan joylardan biri. Mana Ka'bay muazzamaga borgan o'rinda ilhod, ya'ni Allohni hududini poymol qilgan kishi Allohga eng yomon ko'rilgan kishidir. Shuning uchun haramga borgan kishi doim ham gunohdan saqlanishligiga ma'mur bo'lganga o'xshagan haramga borgan vaqtida o'zini Allohning hukmiga qattiq bir muqayyat qilishlikka urinmoqligi kerak. Alloh qaytargan narsalardan qaytishlikda juda ham o'zini mahkam ushlashligi kerak. Ikkinchisi jahiliyat yo'lini islomda talab qiluvchi kishi. Islomni bilib musulmon bo'lgandan keyin xususan johiliyat bosqichida yashagandan keyin islomni safiga o'tgandan keyin yana johiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishi Allohga yomon ko'rilgan kishidir. Misol qilib aytganimizda johiliyat yo'llariga qaysi kiradi? Islom yo'liga qarama-qarshi bo'lgan yo'llar hammasi johiliyat yo'llaridir. Misol millatchilikka da'vat qilishlik. Ya'ni millatchilik islomga emas, balki millatchilikka chaqirishlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam laysa minna man da'a ila asabiyyah lillah." Ya'ni millatchilikka chaqirgan kishi bizdan emas dedilar. Yo'inki vataniyya fikriga chaqiruvchi kishi. Ya'ni biror bir joyda yashaganlik bilan birlashishlik. Islomda birlashadigan narsa aqidadir. sahih aqida asosida insonlar birlashadi agarchi bittasi yerning mashriqida bo'lsa ham ikkinchisi yerning mag'ribida bo'lsa ammo vataniya bir joyda yashaganlik bilan birlashishlik bu xuddi hayvonlarning bir qo'rada yashashlik bilan birlashishlikdan farqi yo'qdir bundan kelib chiqmaydiki bir joyda yashayotgan kishilarni birlashmasligi kelib tushmaydi bir joyda yashagan kishilar birlashadi aqida asosida birlashish vositasi islom aqidasi bo'lmoqligi kerak. Shirkka chaqirgan kishi islom keldi, shirk ketdi. Shirk amallariga chaqirgan kishi johiliyat yo'liga chaqirayotgan kishidir. Islomda johiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishidir. Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan 3 ta toifaning ikkinchisi shudir. Niyohat johiliyat davrida navhagarlik ya'ni biror bir musibat yetgan bo'lsa yo otasi yo onasi yo biror qarindoshi vafot qilgan bo'lsa shu odam butun sifatlarini aytib turib yig'lashlik tovushni chiqarib sifatlarini yig'lab aytib birma bir sifatlarini balki yo'q sifatlarni ham qo'shib aytib yig'lashlik Bu johiliyat yo'llaridandir. Islomda shunday johiliyat yo'llarini talab qiluvchi kishi Allohga eng yomon ko'rilgan odamdir. Timsollar ya'ni har xil bir suratlar, shakllar, haykallar shularni qo'yib xonadoniga yo boshqa bir joyga qo'yib shunday qilishlik bu johiliyat yo'llaridir. bunday narsalarni islomni qabul qilgandan keyin yana buni talab qilishlik Allohga eng yomon ko'rilgan kishilardan. Ming afsuski buni musulmonlardan ko'ra musulmonlarning dushmanlari yaxshi anglashadi. Shuning uchun musulmonlarning uyiga har xil bir islomga ana shunday johiliyat yo'liga sabab bo'ladigan narsalarni chiqarilganda u shu narsalarni chiroyli go'zal suratda chiqarilishligi bilan u narsalarni sotib olib eng xonadonini to'risiga qo'yib qo'yishlik mana bu narsa bu johiliyat yo'llariki hammalari butlarini eng yaxshi joylarga qo'yib olishgan jonlik va narsalarning shakllari bu narsalarni bu qo'yish bunday narsa johiliyat yo'lidir agarchi u har qanday madaniy tarafdan kelgan bo'lsa ham qaysi bir inson johiliyat odatlarini kuchaytirishlikni maqsad qiladigan bo'lsa, Allohga eng yomon ko'rilgan odamlardandir. Uchinchi yomon ko'rilgan odam nohaq bir kishining qonini talab qiluvchi kishi. Uni ham qonini to'kishlik uchun. Musulmon odamni qonini to'kishlik mumkin emas. Magar 3 ta suratda mumkin bo'ladi. Birinchisi xoh turmush qilgan er yo ayol turmush qilib turib fohisha bilan shug'ullangan bo'lsa turmushi bo'lib turib fohisha bilan shug'ullangan bo'lsa islom buni qonini to'kishlikni halol deydi islom jazosi uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi badanining harom bilan lazzatlangan har bir badanini dan u lazzatlangan harom bilan lazzatlangan badanni tosh bilan uriladi va halok bo'lguncha uriladi shu hukmni fatvo qilib berilgan kishi birinchi marta toshni otib beradi va mo'min kishi shu yerda hozir bo'lganda islomni buyrug'i deb unga tosh otishligi rahmdilligi deb ataladi agar bir kishini musulmonlikni da'vo qilib turib bir kishini o'ldirgan bo'lsa nohaq qisos olinib, uni ham qoni to'kilishlik halol bo'ladi. Uchinchisi dinidan voz kechgan murtad. Musulmon bo'lib Alloh saqlasin, musulmon oilada bo'lib, musulmon bo'lgandan keyin islom hukmida islom hukmi barpo bo'lib turgan vaqtda islomdan o'zini qaytganligini e'lon qilgan murtad bo'lsa, musulmon bo'lib turishun dindan qaytgan murtadni qoni halol hisoblanadi. Demak, hozirgi sifat birinchi Allohga eng yomon ko'rilingan odamni 3 ta toifa ekanligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan mana rivoyat qilindi. Ikkinchi sifatdagi kishilar Imom Tirmiziy Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar. Jabir radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qildilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, va inna abghadakum ilayya va ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamah as-sarfarun wal mutashaddiqun wal mutafayhikun qalu ya rasululloh qad alimna as-sarfarun wal mutashaddiqun famal mutafayhikun qala al mutakabbirun menga eng yomon ko'rilganinglar dedilar va mendan qiyomat kunida mendan eng uzoq bo'lganinglar majlisda sarsorlar dedilar sarsor bu gapirish odobidan tashqari chiqib ketgan kishilar ya'ni og'ziga nima kelsa gapiravergan moloyali bilan hayoti to'lgan kezib gaplarni og'zini to'ldirib rostga o'xshatib gapirgan kishilar Mana bu odamlar mendan eng uzoq odamlar, menga eng yomon ko'rilgan odamlar dedilar. Va mutafayhidlar dedilar. Shunda ashablar so'rashdilarki, sarsor mutashaddid deganlarini bildik. Mutafayhidlar kim deb savol qilganlarda ashablar savol qilishganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mutakabbirlar dedilar. Mana bular eng menga yomon ko'rilgan odamlar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kishini yomon ko'rmaydilar, magar Alloh yomon ko'rganligi uchun yomon ko'radilar. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yomon ko'rilgan odamlar Allohga yomon ko'rilgan odamlar bo'lganligi uchun yomon ko'rilgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس odamlarni maxfiy yo xos to'planishlarida ko'pida yaxshilik yo'q. Magar shu to'planishda bir sadaqotga buyruq bo'lsa, shunda yaxshilik bor. Biror bir to'planib, biror bir sadaqot bilan bir yaxshilik qilaylik deb to'planishlikda manfaat bor. Yo bir ma'ruf ishga buyurish bo'lsa. shu bir to'planishlikdan maqsad shariat buyurgan narsaga bir buyuriladigan bir suhbat bo'lsa yoyinki odamlarni o'rtasini isloh qilishlik uchun to'planilgan bo'lsa shunda yaxshilik bor bundan boshqa ko'p to'planishlarda yaxshilik yo'q birodarlar hayotdagi bir to'planishlarni bir nazarga tashlasangiz ko'p kishilarning to'planishlari yemoq ichmoq uchun bo'lib qolgan biror bir joyda xos to'planish bo'ladigan bo'lsa faqat bir yemoq ichmoqqa bog'langan mana bunday to'planishlarni ko'pida yaxshilik yo'q shuning uchun ba'zi bir haftalik to'planishlar va shunga o'xshagan to'planishlarda ham biz xos to'planish deb ataymiz shuni shunda biror bir yaxshilikka buyuriydigan bir narsani tashkil qilinmasa unday to'planishlarni ko'pida yaxshilik yo'q bu sarfo Ya'ni ko'p gapirishlik uchun o'zi haqiqatda ham gap deb bir tuzilganki, gap quruq gapdan boshqa narsa yo'q deganga o'xshagan. Ya'ni bunaqa sarsor ko'p gapirishlarda hammasida bir manfaat yo'q deyapti Alloh taolosi. Balki eng yomon ko'rilgan odamlar sarsorlar, ko'p gapirib, shunaqa ma'nosiz so'zlarni ko'p gapirgan kishilar. Uni o'rniga ba'zi to'planishlar tashkil bo'lganki, islomdan tashqari to'planishlar bular. Lekin shu hozirgi ko'p yoshlar faqat bir to'planishlikdan maqsad faqat bir kulishlik uchun to'planiladi. Bitta kuldiradigan odam tamomiy shunga maosh olgan va shunga o'xshagan to'planish. Undan tashqari ko'p to'planishlar borki, Alloh man qilgan narsalar iste'mol qilinadigan to'planishlar. Bularning hammasi ma'siyat to'planishlardir. Kibr haqida biz ozgina to'xtalib o'tmoqligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo kibrni mutakabbir bo'lgan kishilarni yomon ko'rar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yomon ko'rar ekanlar. O'zlaridan eng uzoq bo'lgan odamlar va o'zlariga eng yomon ko'rilingan odamlar shular deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kibrni o'zlarining hadisi muboraklarida shunday ta'rifladilar. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibrin. jannatga qalbida kibrdan bir doncha qaysi don bo'lsa ham bir urug' ya'ni urug' hamma narsaning urug'i kichik bo'ladi ko'p katta bir daraxtlarning urug'i ham kichkina bo'ladi bir urug' miqdorida kibr qalbida bo'lgan odam qalbga bog'layaptilar demak kibr qalbda bo'ladigan narsa ekan qalbida bir urug' miqdorida kibr bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar. Shunda bir kishi aytdilarki, faqala rajul inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan va na'luhu hasanan. Ba'zi bir kishilar borki, libosini juda go'zal bo'lishligini xohlaydi. Oyoq kiyimini go'zal bo'lishligini xohlaydi. Shu kibrmi deb so'radilar. Ashoblar bir so'zni eshitsalar ta'sirlanishadilar. Shunda faqala innalloha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq va ghamtun nas. Alloh go'zaldir, go'zalligini yaxshi ko'radi dedilar. Ya'ni bu kibr emas dedilar. Kibr haqqa unamaslik dedilar. Va odamlarni ayiblashlik dedilar. Odamlar ayiblanishlikka hech sazovor bo'lmaydigan sifat bilan ayiblashlik. Bir odam ortiqcha ozg'in, bir odam pastak, bir odam novcha va bu narsa bu ixtiyor bilan bo'lgan emas. Mana bu sohalar bilan odamlarni kamsitish kibr dedilar agar bir kishi haqni ko'rsa ergashmasa mutakabbir bo'ladi agar unga hujjat zohir bo'lsa bunda taslim bo'lmasa mutakabbir bo'ladi demak mutakabbir bo'lgandan keyin alloh subhanahu va taologa yomon ko'rilgan odamga aylanadi agar odamlarni kamsitsa hozir aytib o'tganimizdek ba'zi o'zini aqlli sanagan nodonlar borki Allohni huzurida oliy tabaqada bo'lgan insonlarni kamsitadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida rubba ash'asa aghbar zi timrayni madfu'in bil abwab law aqsama ala Allohi la abarra. Ko'p soch to'zigan eski choponliklar borki, timrayn deb ikkita libosni, yozgi va qishki kiyimi ham libosi eski darvozani oldiga kelsa birov mensitmasdan uni surib tashlaydi kirgizmaydi ya'ni ba'zi joylarga kirmoqchi bo'lsa kirgizilmaydi shunaqa odamlar borki ollohga qasam ichib xudoyo shu shuni qilib bergin deb qasam ichib qasam ichib qo'ydim desa olloh uni yolg'onchi qilmaydigan zotlar dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya'ni birovni masalan libosini oddiyligi bilan kamsitishlik bu kibrdir bu yoyinki uni hali aytib o'tgan sifatlarimiz o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan sifatlar bilan kamsitishlik bu kibrdir demak islom odobi shuki biror bir kishini biz ayblamasligimiz kerak magar biror sifat bilan magar Alloh shu sifat bilan uni yomon ko'rgan bo'lsa biz ham shuni shu sifat bilan uni ayblamoqligimiz kerak bu shariatni buyrug'ini qilmagan kishini Alloh subhanahu va taolo yomon ko'radi. Biz ham yomon ko'rmoqligimiz kerak. Ammo masalan, ba'zi Allohni maxluqotidan biror bir kishini hozirga aytilingan sifatlar bilan yoinki dunyo ishini yaxshi bilmaganlik oddiy soddaligi bilan yoinki uni martabasini bir oliy bo'lmaganligi bilan kamsitishlik bu Alloh subhanahu va taologa mutlaqo qurbat hosil bo'lmaydigan bir amaldir. Bunday sifat bor odamga Alloh subhanahu va taoloniga qurbat hosil bo'lmaydi, birodarlar. Uchinchi, Alloh zolimlarni suymaydi vallohu la yuhibbu zolimin demak bu mana nafs zolimlarni alloh subhanahu va taolo suymaydi zulm nima inna shirka la zulmun azim birinchi shirk shirk eng katta zulm bu zulmni qilgan shirk amalini qilgan odamni olloh yaxshi ko'rmaydi bunda shak shubha yo'q ollohni payg'ambarlarini ijobat qilmaslik olloh tarafiga da'vat qilgan kishilarni ijobat qilmaslik ular bilan butun ularga qarshi jang qilishlik yoyinki ularga dushmanlikni tiklashlik olloh tarafiga da'vat qilgan kishilarga mana bularni alloh taolo zolim dedi استعيذ بالله وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين payg'ambarlarga kofirlar aytdiki biz sizlarni yerimizdan chiqarib yuboramiz yo biz yo'limizga qaytasizlar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 hukmdan boshqa hukm bilan hukm qilishlik qaysi bir kishi Allohning hukmidan boshqa hukm bilan hukm qilsa, uni ko'rinishligi qanday bo'lishligidan qat'iy nazar zulmdir. Alloh bularni zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Alloh yomon ko'radigan sifat Alloh tushirgan hukm bilan hukm qilmaslikdir. Qur'oni Karimda "Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun" dedi Alloh. Vallohu la yuhibbu zolimin biz buni yaxshi bilib olishimiz kerak. Zolimlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Demak, umallam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humuz zolimun. Allohga kizibni nisbatlash. Va man azlamu mimman iftara ala Allohi kaliban aw kazzaba bi ayati. Alloh subhanahu va taologa kizibni nisbatlashlikka kiradi. Alloh harom degan narsani halol deyish va halol degan narsani harom deyishlik mana qur'oni karimda la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hada halalun va hada haramun litaftaru ala Allohi alkazib. Allohga iftiro deb bu oyatda yozilyapti. Alloh subhanahu va taologa Alloh saqlasin xususan ahli ilmlarni ozgina bir oyat hadisdan bir narsa bilgan kishilarni Allohning oyatlarini ma'nosidan boshqa ma'no berishlik. Mana bu narsa ham Alloh subhanahu va taologa kizibni bo'ston qilishlik jumlasiga kiradi. Va la tashtaru bi ayati samanan qalilan meni oyatlarimni os pulga sotmanglar degan oyatning tafsirida ahli kitoblar o'zlarining Tavrot va Injilni o'zlarining ra'ylariga qarab turib burib ketganligi uchun meni va shu bilan sultonlar oldida yo boshqalar oldida bir martabaga erishib olishlik uchun ularning ra'yiga qo'pol qilayotganimizda daqiqroq ta'bir bilan aytganimizda sultoncha tafsir qilib berganligi uchun meni oyatlarimni ozgina pulga sotmanglar dedi alloh taolo alloh subhanahu va taolo chegaralab qo'ygan hududlardan tajovuz qilishlik zulmdir aqida ibodat tashri' shariat qonuni axloq bu sohada Alloh subhanahu va taolo bir chegara qo'ydiki, u chegaradan o'tishlikka bizning haqqimiz yo'q. Kim bundan tajovuz qiladigan bo'lsa, zulm qildi. Alloh zulm qilganlarni yaxshi ko'rmaydi. Vallohu la yuhibbul zolimin. Tilka hududulloh. Mana bu oyat tilka hududulloh taloq haqida kelgan. At-talaqu marratan fa imsakun bi aw tasrihun bi ihsan. Ya'ni hudud har bir narsada hudud bor. Oilaviy hayotda bir hudud bor. Alloh subhanahu va taolo mahrni ajralayotgan vaqtda olmaslikka hudud qo'ydi. Mana shu oyatda o'zida ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا deb bu yerda oyatni shu oyatdan keyin keladi hudud qo'yib qo'ydi oilaviy birga nikohlanishlikda hudud bor ajralishlikda hudud bor mana shu hududlardan zikr qilingan o'rinda tilka hududulloh fala ta'taduha va man yata'adda hududallohi fa ulaika humuz zolimun dedi Alloh taolo oilaviy hududni o'zida boshqa hududlarni qo'ying siz hokim bo'lgan siz uyda zo'ravon bo'lgan oilaviy huquqlardagi shu yerda sizni gapingiz gap bo'ladigan o'rinlardagi shu o'rinda dedi mana bu joyda aytilganligi boshqa hududlarda qarshilik ham bo'ladi lekin oilaviy hududdachi siz hokimsiz uyda mana bunday o'rinda tilka hududulloh dedi alloh taolo siz uyda qarindoshlar o'rtasida mahbub bo'lishligingiz mumkin hududlardan o'tgan holatingizda sizdan qo'rqqanlikdan lekin alloh subhanahu va taolo vallohu la yuhibbu zolimin deyapti mana bu joyda insonni taqvo saqlamasa boshqa hech narsa saqlolmaydi boshqa yerda qarshilik kuchlari bilan yengilish mumkin ammo oilada siz hokim bo'lib turgan oilada unda hududlarni rioya qilishlik Alloh qalbiga taqvo bergan kishilargagina nasib bo'ladi havoga ergashishlik zulmdir Allohni shariatini qo'yib, havoga ergashib ketishlik. Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Alloh. Alloha la yahdi al-qawma adh-dhalimin deyapti bu yerda. Zulm jumlasidandir yana insonga Alloh subhanahu va taoloning oyatlari eslatilsa-yu, bu eslashlikni xohlamasa. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده mana bu narsa ham zulmlar jumlasidandir zulmdandir musulmon kishini masxara qilib kulish o'zini ixtiyoridan tashqari bo'lgan sifatlar bilan uni qo'li bilan ishora qilib kulib shunday qilishlik alloh subhanahu va taolo mana hammamizga ma'lum ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum oyatini oxirida va man lam yatub fa ulaika humuz zolimun dedi. Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlardan bittasi yaxshi ko'rmaydi kufr. Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Fa in tawallaw fa innalloha la yuhibbul kafirin. Kufr bu Alloh subhanahu va taolo kufrni va kofirlarni yaxshi ko'rmaydi. Kufr insonni jinoyatga olib boradi. Shuning uchun ham kulla kattarin atin deb Alloh taolo atin bilan sifatlayapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqoba ba'd. Ya'ni ming afsuslar bo'lsin, mana shu so'zni aytishligimiz hammamizga ham o'zi qiyin va achinarliki mendan keyin bir biringlarni yelkalariga uradigan kofir bo'lib qaytib ketmanglar dedilar kimlarga ashoblarga aytdilar shu ashoblarni ustida shundan tashvish qildilar kim mollarini jonlarini din yo'lida sarf qilolmagan ashoblarga shunday xitob qildilar ixtilof bu raylardagi fikrlardagi ishtihoddagi ixtilof emas birodarlar ixtilofiki bu masalan mazohiblardagi ixtilof emas ammo butunlay bir biriga qarama qarshi bo'lib ketadigan ixtilof rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni kufrga olib boradigan yo'lni boshlanmas ekanligi ishora qilib la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd Alloh subhanahu va taolo ixtilofiki hozirgi aytgan ixtilofga giriftor bo'lgan xalqlar Allohning rahmatidan mahrum ekanligiga ishora qildi. va la yazaluna muxtalifina illa man rahima robbuk. Muxtalif, ya'ni ixtilofda qolishib ketadi, Allohning rahmati bo'lganlar mustasno deydi. Demak, ixtilofda qolgan kishilar hammasi Allohning rahmatidan mahrum ekanligiga ishora qilyapti. Alloh subhanahu va taolo tajovuzkor kishilarni ham yaxshi ko'rmasligini bayon qildi. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Tajovuzning suratlari ko'pdir. Birinchi tajovuz islom jihodida ham alloh subhana va taolo jihodni farz qilgan bo'lsa siz farz qilgan jihoddagi tajovuzni ham man qildi tajovuz qaysi ya'ni olloh o'zini yo'lida jang qilishlikka buyurgan o'rinda ham va la innalloha la yuhibbul o'zi bilan musulmonlarga jang qilgan kishilar bilan ollohni yo'lida jang qilishlikka buyurgan o'rinda ham tajovuz qilishlikdan man qildi tajovuz bu narsa jihod qilmaslik degani emas birodarlar jihod alloh subhana va taoloning farzi shu jihodda ham musulmonlarning tarixiga nazar tashlansa xususan sahobalar tobiinlar jihodlarga nazar tashlansa birortalari tajovuz qilishmadilar o'zi har bir amalda mashru bo'lgan narsani haddidan tajovuz qilishlik ham tajovuz jumlasiga kiradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam duoda va tahoratda tajovuz qiladigan kishilarni xabarini berdilar ya'ni shunday odamlar keladiki dedilar duoda tajovuz qiladigan va tahur tahoratda ham haddidan tajovuz qiladigan kishilar keladi dedilar misol qilib aytganimizda duodagi tajovuz haddan tashqari bo'lgan uzun duolar qilib yuborishlik ba'zi bir munosabatlarda u masalan istisqo yomg'ir talab qilish va hokazo katta bir ijtimolarda bunda uzun duo qilishlar mashru bo'lgan lekin davomiy suratda uzundan uzun duolar qilishlik bo'lib ham bizni taraflarimizda birodarlar ko'p mashru bo'lib ketgan har bir odamni bittadan duo qilib chiqish eshidagi eshikdagi hamma xoni moliyu bittadan duo qilaverish bu duoda tajovuz qilishligi ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qavmlar keladiki duoda haddidan tajovuz qiladigan dedilar tahoratdagi tajovuz shuki mashru bo'lgan narsadan o'tib ketishlik uch marta qo'lni yuvishlik sunnatmi uch martadan ko'p yuvishlik bu xilof sunnatdir bu tajovuzga kiradi hattoki masalalarda shu borki bir kishi qo'lini yuvgan vaqtda bir marta yuvishlik chig'anag'igacha yuvishlik chig'anag'i bilan qo'shib farz bo'ladigan bo'lsa uch marta yuvishlik sunnatmi endi shunda yuvdiki uch marta yuvdimmi ikki marta yuvdimmi degan fikr bo'lib qolsa shu uch marta yuvganlikni fikrini olib to'xtatsin ikki marta bo'lsa bo'lsinki to'rt marta bo'lmasin chunki to'rt marta yuvishlik bidat shuning uchun tajovuzdan shunchalik saqlanishlikka fuqarolar shu masalalarni chiqarganlarki ular shu islom ruhi asosida shu tajovuzdan man qilganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam deb shu narsani nima qilingan alloh subhanahu va taolo halol qilgan toyibotlarni harom qilishlik bu ham tajovuz La tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum oyatidan keyin va la ta'tadu. Innalloha la yuhibbul mu'tadin. Alloh halol qilgan toyibotlarni harom qilmanglar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam toyibotlarni bizni dinimizdaqa toyibotlarni halol qilgan din yo'q, birodarlar. Nasorolarning dini ular tarki dunyo qilib butun dunyodan voz kechib yaxshi shirin taomlarni yemaslik bilan katta darajat hosil qiladi deb tushuntiriladi hattoki mana tarixda nasorolarning uzoq va yaqin tarixida maxsus bir ularning peshvolarini o'n yil yuvinmaganliklari zikr qilinadi xudoga qurbat hosil qilaman deb o'n yil yuvinmagan ularning yo'l olib kelgan o'zlarining ixtiro qilgan yo'llarida buni iso alayhissalom bunday din olib kelgan emaslar u kishi olloh subhanahu va taolo tarafidan islomni olib kelgan qanchalik yuvinmasa qanchalik nopok bo'lib qanchalik ovqatlardan o'zini shirin ovqatlardan bosh tortgan sari shunchalik qurbat hosil qiladi deb tushuntiriladi alloh subhanahu va taolo mana bu yerda Alloh sizlarga halol qilgan toyibotlarni harom qilmanglar haddinglardan oshmanglar Alloh haddidan oshgan kishilarni sevmaydi deyapti innahu la yuhibbul musrifin isrof qiluvchilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Alloh yomon ko'rgan sifatlardan bittasi isrofdir, birodarlar. Ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid va kulu washrabu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yeyishga, ichishga Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Lekin isrof qilishlikdan qaytardi shun bilan birga. Va isrof kalimasini Qur'oniy istilohda iffat kalimasi bilan barobarlashtirdi. Istaizu billah va la tuti'u amral musrifina allazina yufsiduna fil ardi va la yuslihun. Ta'kidni qarang, isrof qilgan odamdan fasoddan boshqa narsa sodir bo'lmaydi. Va la yuslihun isloh undan sodir bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda isrof kalimasini tabzir ma'nosi bilan ham ifodaladi. Va isrof qiluvchilarning shaytonni birodarlari dedi. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا yaqin qarindoshlarga haqqini o'ting miskinlarni haqqini o'ting musofirlarni haqqini o'ting isrof qilmang dedi hatto haqni o'tayotgan o'rinda ham isrof qilishlikdan man qildi hattoki islom o'zidagi bor narsani berishlikni ham isrof dedi o'zidagi bor narsani rasulini huzuriga olib kelgan hamma bor imkoniyatini olib kelgan narsani ham isrof dedi lekin ma'lum bir o'rinlardan boshqa narsa o'rinda abu dovud jobir roziyallohu anhudan rivoyat qiladiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida o'tirgan edik bir tuxumcha bo'lgan tilloni olib keldi bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'tirgan edik shunda yo rasululloh asabtu hada min ma'dinin fakhudha fa hiya sadaqatun ma amliku ghayraha fa'arad anhu ثم قال مثل ذلك من قبل يمينه فأعرض عنه ثم من يساره فأعرض عنه ثم من خلفه فأخذها صلى الله عليه وسلم فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته وقال يأتي أحدكم بجميع ما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يا رسول الله men mana shu olib kelgan narsa bir kondan topdim buni oling sadaqa bundan boshqa narsam yo'q meni bor topganim shu deb berdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bosh tortdilar yuz o'girdilar o'ng taraflaridan kelib ham shuni aytdi chap taraflardan kelib ham shuni aytdi hammasidan bosh tortdi yuzlarini o'girib yubordilar orqa taraflardan kelib ham shunday buni oling bundan boshqa narsam yo'q bor narsam shu deb berdi ancha jarohatlab qo'yadigan darajada g'azab bilan otdilar va aytdilarki sizlarni bittalaringlar bor narsasini olib keladida bu sadaqa deydida kelgan odamlardan muhtoj bo'lib yana bir narsa so'rab o'tiradi hech narsasi qolmagandan keyin dedilar hattoki rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu o'rinda isrofni o'zini bor narsasini ham berishlikni isrof dedilar chunki bu biz bu yerda buni tushunishligimiz uchun bir kishi hamma bor narsasini berib ko'rish kerak berib ko'rgandan keyin o'zida muhtojlik bo'ladida uni ko'tara olmaydi ko'tara olmaydida uni birovdan bir narsa so'rashlikka muhtoj bo'lib qoladi u muhtojlikdan ko'ra bor narsasining ozroq qismini berib muhtojligini bildirmaganlik afzal edi biror bir kishi e'tiroz bildirib qolishligi mumkinki abu bakr roziyallohu anhu tabuk g'azotida hamma narsalarni olib keldilaru deb e'tiroz bildirishligi mumkin abu bakr roziyallohu anhu tabuk g'azotida olib keldilar agar abu bakr roziyallohu anhuni iymonini yer ahlini iymoniga taqqoslansa abu bakrni iymoni baland keladi deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishi bersalar ham birovdan keyin muhtojliklarni bildirib so'raydigan kishi emas edilar shunday javob bersak to'g'ri bo'lsa kerak allohu alam faxrlanuvchi mutakabbirni olloh suymaydi bu oyatni avvalida vala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda va lan tablughal jibala tula shu oyat ham zikr qilinadi ya'ni Alloh subhanahu va taolo faxrlanuvchi mutakabbirni yaxshi ko'rmasligini bayon qilyapti Innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur mana sura Luqmonda ham keladi. Va ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna. Ya'ni yuqorida yurganingda cherilib yurmagin degan oyat zikr qilingan ya'ni bir o'zida mutakabbirlik belgisini ko'rsatmasdan yurishlikka harakat qilmoqlik kerak rahmon taoloning bandalari yerda ohista yurishadi deb alloh subhanahu va taolo maqtayapti moli dunyo hayoti dunyoni alloh subhanahu va taolo o'yin kulgi ziynat ekanligini bayon qilib o'rtalarda faxrlanishlikka sabab bo'ladigan narsalar ekanligini bayon qilib alloh subhana va taolo bunday faxrlanuvchi shunday sifatdagi kishilarni yaxshi ko'rmaydi degan bayon qilyapti imom termiziy rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra rivoyati asosida keltirganlarki لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدهه الخرء بأنفه إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء وإنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب odamlar ajdodlari bilan faxrlanishlikdan tiyilishadi ya'ni o'lib ketgan ajdodlari bilan ular o'zi jahannamda ko'miri bo'lib qolgan jahannamni ko'miri bo'lgan ya'ni dinsiz o'tgan ajdodlar bilan faxrlanishlik mumkin emas ekanligiga ishora bo'lyapti yoyinki Allohga bee'tibor bo'lishadi bitta burni bilan tezakni harakatlantirib yurgan jual degan butun go'ngitib turgan qo'ng'iz bor ana shundan ham e'tiborsiz bo'lib ketishadi Alloh subhanahu va taolo sizlardan johiliyat yo'llarini sizlardan ketkizdi. Ya'ni otalar bilan faxrlanishlik bu johiliyat deydi bu. Hayotda ikki toifa bor. Taqvoli mu'min yoki badbaxt fosiq bor. Odamlarning hammasi Odam alayhissalomning avlodi, Odam alayhissalom tuproqdan yaratilganlar. Kibr haqida biz mana bu narsani ham bir o'ylab qo'ymoqligimiz kerak birodarlar imom buxoriyni rivoyatlari imom nasoiyni rivoyatlari abdulloh ibn umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu hadis sharif borki بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يجلجل في الأرض إلى يوم القيامة Bir kishi sizlardan ilgarigi bo'lgan kishilardan bir kishi o'zining libosini takabburlikdan yerda sudrab yurardi. Buni yerga yutkizildi, yerda u doy qiyomatgacha yerga kirib boradi dedilar. Ya'ni bu liboslarni yerda sudralib yuradigan darajada libosni kiyishlik bu narsa takabburlikdan bo'lsa, ba'zilar bu hadisni sharhida agar takabburlik maqsadida bo'lsa shu kibrga kiradi deganlar ba'zilar bo'lsa mutlaqo aytganlar shuning uchun libosni yerga sudralib yuradigan bo'lishligidan ehtiyot bo'lmoqlik kerak bu bizni tarafimizda ko'proq masalan uzun liboslar kiyilmaganligi uchun mana bu narsa uzun liboslar kiyilmaganligi uchun boshqa kiyimlarni ham yerga tegadigan bo'lishlikdan ehtiyot qilmoqlik kerak chunki hadislarni zohiri shuni ko'rsatadiki abu hurayra rivoyatlarida mana وقد رأى رجلا يجر إزاره وجعل يضرب الأرض برجله فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا kiyimini yerga sudrab yurgan kishini ko'rganlarda aytdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra roziyallohu anhu hadisni rivoyat qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki alloh taolo qiyomat kuni libosini batoran ya'ni kibran batarul haq ya'ni haqqa unamaslik kibran libosini sudragan odamga qaramaydi degan hadisni o'qidilar ko'proq shu qaydlarda batoran bo'lganligi uchun ba'zilar hadisni batoran kalimasi bo'lmaganlarni ham huyalo kalimasi bo'lmaganlarni ham shunga qayd qilib kibr maqsadida bo'lganlikka hamma qilishadi shuning uchun bu narsani ehtiyot bo'lishlikka agarki qalbida kibr bo'lmasa ham ehtiyot bo'lishlikka harakat qilmoqlik kerak bu yerda yana bir narsani ham aytib o'tishimiz kerakki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashoblarning bittalari ma'rakada muxtol ya'ni kibr bilan yurib borayotgandi aytdilarki shunda inna hadhihi mishyatun Alloh fi g'ayri al mawsim dedilar mana shu yurish dedilar Alloh yomon ko'rgan yurish lekin shu o'rindan boshqa yerda bo'lsa dedilar ma'raka kofirlar bilan bo'lgan ma'rakada odam o'zini nihoyatda kibrona tutishlik ya'ni kibrmas dedilar yani. Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rmagan sifatlardan bittasi xiyonatdir. Innalloha la yuhibbul xoinin mana xiyonat biz mol davlatga xiyonat qilishlik deb ko'proq tushunamiz, chunki bizning hayotimiz ko'prog'i mol davlatga bog'lanib qolganligi uchun. Biror bir kishi omonat qo'ygan bo'lsa, shunga xiyonat qilishlik xiyonat deb tushunamiz. To'g'ri, bu ham xiyonat, lekin xiyonat ma'nosining hammasi emas bu. Xiyonat ma'nosini bittasidir bu. Agar bir kishiga omonat qo'yilgan bo'lsa, shu omonatga xiyonat qilgan bo'lsa, haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bunday xiyonatchini xohlamaydi, ya'ni yaxshi ko'rmaydi. Xiyonatlardan yana bittasi Alloh subhanahu va taolo saqlasin, hammamizga shuni insof qilishlikdan hammamizga shu davr kelganda nasib qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ki "Man istamala rajulan ala isabatin wa fihim man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa rasulahu wa jama'at almuslimin Agar bir kishi bir jamoaga bir kishini omil qilib qo'ysa, lekin shu jamoaning ichida undan ko'ra Allohni Alloh rozi bo'ladiganroq odam borligini bilib turib shunday qilsa, qarindoshligi sabablimi? yoinki biror bir tanishi sabablimi yoinki biror bir moli davlatini ko'pligi sabablimi mayli olloh rozi bo'ladiganroq bir odam turib bir jamoaga bir kishini omil qilib shularga rahbar qilib qo'ysa ollohga rasuliga va musulmonlar jamoasiga xiyonat qildi dedilar ana birodarlar islom amirlari shunchalik mana bu xiyonatdan ehtiyot bo'lishganlar biror bir xalq tarafidan shikoyat bir amirdan bo'lib qolsa xususan umar ibn hattob roziyallohu anhu shu yerga tezda bir kishini jo'natardilarda tekshirtirardilar biror bittalari bir qilgan amallarida o'zlarini nafslarini ko'zlab qilishmaganlar hattoki abdulloh ibn umar umar ibn hattobning o'g'illari umar ibn hattob yer kurrasidagi musulmonlarning xalifasi shunda usoma ibn zayd bu kishiga maosh ajratilgan vaqtda ya'ni maosh har oylik maoshni yoki yillik maoshni ajratilgan vaqtda usoma ibn zaydga ko'proq ajratdilar shunda abdulloh o'g'illari so'radilarki nima sabab bilan mendan u kishini ortiq ko'rib maosh ajratdingiz dedilar buni sababi dedilar seni dadang bu kishini dadasidan ko'ra rasulullohga suyumli emas edi dedilar bu usoma dedilar sendan ko'ra rasulullohga suyumli edi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam men seni hammadan yaxshi ko'raman dedilar ota albatta farzandni yaxshi ko'radi lekin rasulullohni muhabbatini o'zimni muhabbatimdan ortiq ko'ramanda shuning uchun bunga ko'p maosh ajratdim dedilar mana har bir sohalarni ashoblarni tekshirib ko'rilsa mana shunga amal qilishganlar chunki olloh rozi bo'ladiganroq odam turib boshqa odamni omil qilishlikni ollohi rasuliga va musulmonlar jamoasiga xiyonat deb bilishganlar mana shu amonat bilan osmonu yer barpo bo'lib turadi birodarlar mana shu amonatni osmonu yer ko'tarishlikdan qo'rqdi ammo inson ko'tardi shuni buni mo'min inson qalbida iymoni butun bo'lgan inson shu omonatni ko'tara olmaydi osmonu yer ko'tarishlikdan qo'rqdi bosh tortdi yana yelkamizda ibodat omonati bor mana shu ibodat uchun alloh subhanahu va taolo yaratdi mufassirlarning aksarlarining tafsiri tavhiddir mana shu tavhid omonati bor shu omonat ni buzgan kishilarni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Ya'ni xoin bo'lgan bu kishilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Wallohu la yuhibbul mufsidin. Fasodchi kishilarni Alloh yaxshi ko'rmaydi. Fasodning eng kattasi Allohning yo'lini to'sishlikdir, birodarlar. Chunki Allohning yo'li bilan salohiyat barpo bo'ladi. Allohning yo'lini to'sgan odam yo'llarni tekislasin daraxtlarni ko'kartirsin bu odamni biz fasodchi deb aytaymiz bilib olishimiz kerakki Allohning yo'lini to'sib turib hamma joyda tillo bilan surtib tashlasa ham biz buni mufsid deymiz olloh yaxshi ko'rmagan kishilar deymiz buni mana shu sifatdan biz uzoq bo'lmoqligimiz kerak chunki Allohning yo'lini avvalo unday olam qurilmaydi Allohning yo'lini masalan to'sib turib bunday dunyodagi bunaqa ko'rkam olam qurilmaydi birodar qurilganda ham islom yo'q bo'lib turganligi uchun ma'lum bir vaqtgacha bir quriladi u qurilganligi ichi chirib qolgan narsani ustini bo'yab qo'ygandek gap boshqa narsa emas Alloh musibatlarni yaxshi ko'rmaydi muslih deb shuni bilamizki Allohning kitobini mahkam ushlab amal qilganlar namozni barpo qilganlarni muslih deymiz Inna la nudhi'u ajral muslihin deyapti Alloh taolo. Kitobni mahkam ushlagan, oyat Qur'onni mahkam ushlab, namozni barpo qilganlarni muslihlar deb atayapti. Ufsidlarning yana bir turi borki, zohirlarida salohiyat bilan ko'rinadi va salohiyatni da'vo qiladi. Faqat salohiyatnigina emas, balki biz odamlarni isloh qilyapmiz deb da'vo qiladi. Bular o'zi mufsidlar bular. Alloh subhanahu va taolo shulardan qilib qo'yishlikdan saqlasin. Va idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Shu oyatda mana bilyaptiki, o'zlarini muslihmiz deyapti. Alloh taolo ta'kid bilan ular fasodchi deyapti. Havoga ergashishlik bir fasodning belgisidir. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ Agar havoga ergashishlik bo'lsa ham bu fasoddan boshqa narsa bo'lmaydi. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ Ichingizda Allohning elchisi bor. Bilinglarki, agar bu Allohning elchisi Rasululloh sizlarga ergashib qo'ysa, halok bo'lasizlar. Alloh subhanahu va taolo yomon ko'rgan sifatlarning bittasi al-aladdul khasim. Inna abghadar rijali ila Allohi al-aladdul khasim. Ya'ni alad bu qattiq husumatli kishi. Bir narsani husumatni juda qattiq qiladi. Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan odam husumati qattiq bo'lgan odamdir. Nihoyatda bir husumat, janjalkash bo'lgan odam o'zini aytganini qilaman deb janjalni ko'p qilgan odam bu Alloh subhanahu va taologa eng yomon ko'rilgan odamdir. Ba'zi bir husumatlarda inson faqat u haqni esdan chiqarib qo'yib, o'zini aytgani shu husumatini qattiq qiladiki, o'zini gapini g'olib qilishlik uchun. Imom Tirmiziy mana bu hadislar va hadis darslarimizda ko'p o'tgan bo'lsa ham shu o'rinda o'rinli bo'lgani uchun o'qiymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadisda Abu Umoma rivoyat qilyaptilarki, "Man al miraa wa huwa mubtilun بني له بيت في ربض الجنة ومن تركه وهو محق بني له في وسطها ومن ومن حسن خلقه بني له في أعلاها kim bir janjal husumatdan voz ketsa o'zi botil bo'l ya'ni o'zi nohaq ekan haqiqatdan nohaq munozara qilib janjal qilyapti ekan shu o'zini botilligini bilib janjalni to'xtatsa jannatning pastki qismida unga uy quriladi. Kim bundan voz kechsa o'zi haq bo'lib turib, qaradiki haq o'zi, lekin u haqqi unamaydigan odam. Shunda o'zi un bilan janjal qilishlikni to'xtatsa, jannatning o'rtasidan unga bino quriladi. Kimi xulqi go'zal bo'lsa, jannatning olisida unga bino qilinadi. Ya'ni bundan murod boshqa axloqlari ham islomga muvofiq bo'lgan bo'lsa. Ma qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal. Qayerda bir janjal bo'ladigan bo'lsa, shundan o'zi behuda janjallar bo'lsa, undan qochish kerak. Hidoyatda bo'lishgandan keyin odamlarning adashligi adashmaydi. Hidoyatda turgan kishilar adashmaydi. Magar adashligini belgisi shuki janjal berilib qoladi. Hammasi janjalkash bo'lib qoladi-da, gap talashish va shunga giriftor bo'ladi-da, shun bilan Alloh subhanahu va taoloning haq yo'ldan adashib ketishadi.